Плани операції Цитадель, хай навіть частини цієї операції, дуже допомогли розгромити німців на Курській дузі. Тут, Галино, твоя робота неоціненна. Важко навіть уявити, наскільки полегшило справу нашого командування знання плану операції. Завтра об 11 годині командуючої армією вручить тобі орден. Служу Радянському Союзу тихо, не відповідаючи комусь конкретно на поздоровлення, а сама намагаючись осягнути звучання і значення цих слів, сказала Галина. Саме так прекрасно служиш. А ми? запитала Раїса, хоча добре розуміла, що запитання може справити неприємне враження, і все ж не в силі була втриматися. Не турбуйтеся, відповів полковник. Про вас не забудуть нікого не обділять. Що ж з нами буде далі? запитала Раїса. З вами нічого не буде. До війни ви працювали офіціанткою в ресторані? Так. Роботу вам знайти буде неважко. Можливо, навіть у якійсь із їдали нашого військторгу. Вам, він глянув на Івана, очевидно, доведеться оформляти пенсійну справу. Я потурбуюся про те, щоб відповідні характеристики було написано. А до того ж, урядова нагорода позбавить вас багатьох формальностей. Накази вже на підписі у командуючого. А Галина, вів далі полковник, коли не завтра, так післязавтра вже з орденом полетить до Москви в управління. Дуже хочуть з нею познайомитися. Потім вона, очевидно, захоче побачити маму і сестру. Вони в Уфі евакуювалися а тоді знову візьметься повертати людям зір у якомусь з наших польових госпіталів або, може, в стаціонарній лікарні. Перед тим їй ще доведеться написати повний і детальний звіт про роботу самодіяльної розвідгрупи Мадонна, яка з сьогоднішнього дня ліквідується. Ось, власне кажучи, і все. Ліквідується, тихо повторила Галина. Так. І я дуже просив би більше не наражати себе ні на яку, навіть найменшу небезпеку, сказав полковник. Не виключено, що колись ти ще згодишся для великої роботи. Ні, сказала Галина. Цього вже ніколи не буде. Тим краще для тебе. Того, що ти зробила, вистачить на ціле життя. Теж мені героїзм не витримала Раїса. Годі, твердо сказав Матузов. Такі розмови забороняю раз і назавжди. Робота групи Мадонна виконана блискуче. Така оцінка командування. І давати якісь інші оцінки. Чи обговорювати методи роботи я б вам, шановна Раїсо Павлівно, не рекомендував. Ні, ні, що ви, що ви, аж руками замахала тітка. Звичайно, ви цілком маєте рацію. Я ж ні сном, ні духом. От і добре усміхнувся полковник. Їсти у вас є що? Ви голодні? стрепенулася Галина. Зараз я ні, не голодний. І для вечері просто не маю часу. А охоче повечеряв би і випив за твоє здоров'я й успіх. Взагалі є що їсти? Більш-менш, відповів Іван. Значить, зовсім голодно, все зрозумів полковник. Нічого. Завтра я вам сюди трохи харчів підкину. В двері знову постукали, і на порозі став лейтенант. Дозвольте звернутися? Ось що було знайдено в штандартенфюрера Шпрингера. Полковник узяв кілька аркушиків паперу, списаного на машинці, прочитав, усміхнувся і сказав більш ніж цікаво, і дуже важливо. От бачиш, Галино. Групу Мадонни вже ліквідовано, а відомості від неї ще надходять. Так групу Мадонна ліквідовано, повторила Галина і посміхнулася, ніби згадуючи щось дуже давнє, схоже на спогади далекого дитинства. Ви зовсім не хочете випити склянку чаю? Ні, спасибі. Зараз роботи по горло. І всю ніч, мабуть, доведеться працювати та ще й їздити. Десь уже на ходу й повечеряємо. Ну що ж, товариші? Полковник, громохко відсунувши стільця, встав за столу. Ще раз спасибі, ще раз вітаю. І дуже радий, що всі живі, здорові, і операція щасливо скінчилася. Прощаємося ми ненадовго. Завтра о десятій буду тут. Бувайте здорові. Потиснув руку Іванові, потім Раїсі, підійшов до Галини, обняв на мить притуливши до себе, немов би бажаючи заспокоїти і захистити, і тихо, щоб більше ніхто не чув, запитав на вухо. Це було дуже страшно. Це була робота, відповіла Галина. Не просто, а блискуча робота. Бувайте здорові, товариші. І вийшов зворушений і стривожений, сам не знаючи чому. Здавалося б, усе так щасливо закінчилося для групи і для Галини, а тривога не зникає. І звідки вона береться?